Yarın yard. Yaxşı balaca, yaxşı. Sahələri gözdən keçirib dərhal qayıdacağam. İzzət, əla gündür. İş yerində olmaq lazımdır. Salam, Ben. Çox sağ ol, Miles. Otisi görsən, xəbər ver. Yox, mən sizin işlərə qarışmıram. Deməli belə, iclas 5 dəqiqədən sonradır. Hamı bir nəfər kim olsun. Diyo, Otisi görməmsən? Yox, onu görməmişəm. Harda qalmışdım? He, yadıma düştü. Cersei yaramazları. Oh, hey, Benny Boy. Selam. Hey ben, sen görmem görməmsən. Otsin harda olduğunu bilirim. Ama size məsləhət görürüm. ki, ondan uzaq durasınız. Yaxşı görək ben, serbest ol. Yeri gelmişken senin yığıncağınla bağlı. Biz gəlmirik. Gəlmirik. Gəlmiriksə gəlmirik. Gəlmirik. Gəlmirik. Gedək. Hey, Uşaqlar, mən getdim. Gedək. Belə yığıncaq kimə lazımdır? Это. Otis. O, sakitləş Ben. Narahat olma. Əminəm ki, Otis indi iclasa tələsir. Belə, bax belə. Hə, uşaqlar, necədir? Xoşunuza gəlir? Şəxsi icadımın adı Malqara mini idi. Bax belə, əla. Tutmuşam, sigortalamışam. Eminsin ki bu tehlikeli değil, he? Sən nə danışırsan? Minik necə təhlükəli ola bilər, hə? Heç vaxt. Yaxşı. Cəsarət üçün bir dəfə yalayaq. Və getdi. Mən yuxarı göyərtəyə çıxıram. DiCaprio kimi. Mən arxada oturacağam. Bırakmaram, hamınız yıkılacaksınız. Freddy? Nədir? Az kala unutmuştuk. hatıra şekli. Dayan dayan dayan dayan dayan bize çıkar ee. dayan. Hey Sweet, Nedir? Alman'ı hardan tapmısan? Bunu değilsem ben o evveller bu çolun üstünde yerlenirdi. Oo. Otis. Ne, ne, ne oldu? Dostlar, belə gözlənilməz megamlarda yalnız bir şey demək istəyirsən. Ay Zeki! Kemerleyin! Ala ala! Bu neydi böyle? Dakikadır. Ay korkuram. Dostlar, harda səhv elədiyimi başa düştüm? Ama qulağımın dibinde ağac deyib bağırmayın. Allah! Dalğanın zirvəsində. Əladır. Əladır, əla! Super! Hə! Dostum, bəs daş deyə bağırmaq olar? Nə? Soyuq ferması! Biz ağac daş bağıra bilmərik, ama sen toyuq ferması bağıra bilərsən. Hamının sabah xeyirli. Sabah sabah. xeyir. Xeyirlası başlamazdan əvvəl doğum günü olanı salamlayaq. Bizim Meverid'in bugün 13 yaşı tamam oldu. Ha iller geçir, İt hayatı. Bir de unutmayın ki... Gəldik. Hürmetler. Ata, yəqin bu toyuq tükləri ilə bağlı izahat gözləyirsən. Yeri gəlmişkən, bu yapışqan, qara neftin də e, nə olduğunu soruşacaqsan. Çox gülməlidir. <laughs> Sənə hər şey danışandan sonra <laughs> gülməkdən öləcəksən. Çünki gülməyi çox sevirsən. Düzdür? Hamı bunu təsdiq eləyə bilər. Düz demirəm dostlar? Yaxşısı budur, oturasın. Mən e, e, yaxşısı budur, atıram. Əladır, əla. Üzr istəyirəm. Bağışlayın. Yerləşirəm. Beləliklə davam eləyirəm. Bu gün rəqslər zamanı pulsuz içkilər olacaq. Burnunun dəliyində ölü arı ilişib qalıb. O, ələ sağdır. Gündəliyin birinci sualı. Boz importun malları. Deyəsən bir də təkrar eləməli olacağım. Oğru sümbülqrandan insan məişətinin mallarını almaq ciddi qadağandır. aciz. <laughs> İstediğin ayakkabılar ah, gelir. Olmaz. Ah, indi danışmağa imkanım yoxdur. Bir saniye. Ey Frankie bura gel. Yakın gel. Neçə dəfə demişəm nə qədər ki mən sağam bunlara toxunma. Tez ol qaytar yerinə. Dedim ki qaytar yerinə. E, indi. Bağışda oğlan. Frankie məni bezdirib. Hansından sifariş Mən indi vermişdi? danışa bilmirəm. Mr. Jordan Air... Er- Səhv düşüblər. Çox sağ ol. İkinci məsələ. Yəqin hamınız bilirsiniz ki, kayot mövsümü başlayır. Bu dəhşətli, amansız heyvanlardır. Qayda nömrə 1. Qruplar şəklində olmaq. Qayda nömrə 2. Heç bir halda çəpərin o tayına keçməmək. Və qayda 3. Həmişə hazır olmaq. Bu qədər. İndi isə ruhumuz üçün. Muuu! Dostum aradan çıkarık celdol celdol attı mı ne artar desem. Otis. Oy. Bir dakika gözle. Aradan çıkarık. Helali. Salam Miles. Sənin proqnozun? Sən bəxtəvərsən. Bütün inəklərin dörd dırnağı var. İndi sənə birini də əlavə eləyəcəklər. Həm də düz. Bəsdi, bəsdi, başa düşdüm. Ata! Otur. Və oturdum. Belə, əvvəla telefonda kimlə danışdığını bilmək istəmirəm. Bu sümbül qıranlar idi, düzdür? Mən e, Yox, eşitmək belə istəmirəm. Sümbül qıranlar bu Yox, danışma. Mən- e- Heç nə bilmək istəmirəm. Niyə belə hoqqalar çıxardırsan? Məni hansı vəziyyətə saldığını bilirsən? Eh, sən özünə görə narahat olursan. Bu səhər hardaydın Otis? Biraz eğlenirdim. Burada ne var ki? Sənə də lazımdı. Xəfif gülümsəmədən başla və yavaş-yavaş... e, Söz vermişdin ki çəpər bərkitməyə kömək eləyəcəksən. Bilirsən ki tezliklə kayotlar gələcək. Kayotlar. Burada nə var ki? Böyük iş olub. O kayotlar hamısı elə balacadılar ki, bizsə güclüyük. Biz güclüyük. Bizə nə eləyə bilərlər? Sən çox şeyi bilmirsən. Ümumiyyətlə o çəpər nəyimizə lazımdır. Onsuz da kayotlar üçün o maniyə deyil. Çəpər bizim ərazini ayırır və mən sağ olduğum müddətdə heç heç kim bu ərazi daxilində yaşayanlara toxuna bilməz. Bu sənin qayğındır. Yalnız sənin. Sənsə daim çalışırsan ki, məni başçıya çevirəsən, amma bu mənim işim deyil. Ata, əgər mən başçı olsaydım, hamı özü istədiyi kimi yaşayardı. Bax, belə olmalıdır. Vəssalam. Otis. Hı. Güclü özünü müdafiə eləməyə qadirdir. Ən güclü isə başqalarının qayğısına qalır. Heyf ki, qələmimi unutmuşam, yoxsa qeyd eləyərdim. Bu gün növbədəsən? Əlbəttə. Otis, böyüməli olacaqsan. Oyun başlayıb şıltaqlıq eləyib vaxt keçirsən, uğur qazana bilməyəcəksən. Yox, buna hələ baxarıq. Hmm. Ey Freddy, bu ağladı düzdü. Deli olmak olar. Başını düzde bilseydim. Bu öyle güzeldi ki adam başını yitirir. El hadi ha. Çok güzel. Bip. Ben ağaçla oynayardım. dengedir. Hela oyundu. O her şeyi unudu. Oyuncular seferber olurlar. İndi zerbe indirilmelidir. Beli. burger, file. Nə hoqqa çıxarırsan? Üzərində o bandığım heyvandan hazırlana bilən yeməkləri deyirəm. Qızartma, soyutma, ramsteks. Bilirsən nə var? Bu heç ağıllı fikir deyil. Otik, otik. Otik, otik. Salam, otik. Hey, Medi, sən necə də gözəlsən. Səfə inək oyunu oynayaq. De qulaq mulaq. Kulak mulak. <laughs> İndiyse sen de yel beyin. Bebeğim. <laughs> Senin növbəndi. Bəsdir cücə, gedişinlə məşğul ol. Yaxşı otur. O, o, o, o. Hey, bu kimdir belə? Təzələrdir. Fermer gətirib. Fermer çox sağ ol. Hə, oralarda nəsə baş verib. Yalnız bu ikisi sağ qalıb. Hmm. Deməli ona dost lazım. Ey, dayan, dayan dostum. Üzr istəyirəm, mən diqqət yetirməyə bilməzdim ki, sizin kimi... <gasps> Çox gözəldir. İşə bir bax, bax bir, bax bir sən... Hamiləyəm. Hə, nə olsun ki, o qədər də bilinmir. Düz deyirəm. Əsasən də əgər düz dayanıb qarın hissəyə baxmırsansa, <laughs> yandan baxanda qarnın biraz çıxır. Əslində yox, kölgə düz düşmür. Hə. <clears throat> Mənim adım Otis. Dayan Dezi. Uğursuz olduğu alnında yazılır. E, bu mənəm siçan. Hərfləri təkrarlayaq. <laughs> S, e, e. K, N, U. Məni işlətməkdən öldürdün. Ey! Qızlar, sizi sadəcə salamlamaq istəyirdim. Əminəm ki, siz və sizin... Yox, alınmayacaq. Açar sözümüz yox. Başa düşdün? Yox, zillənmə. Bu mənim rəfiqəm Bessidir. Hə, çox qəşəngdir. <laughs> Sizinlə görüşdüyümə şad oldum. Aha, mən də. Yəni, mən sizlə görüşməyə şad oldum. Özümlə yox. Sənlik bir şey yoxdur. Amma mən rəfiqəsinə göz qoyardım. Ay, ay, ay, ay, Mmm. Her şey gaydasındadır. Başlayabilirim. Now every heifer, every cow, çox yemək istəyirsiniz? Təşkil eləyə Otur, əzizim. O, güzel çiçəklərdir. Görürsen geldim. Söz verdiğim... Oh. Aferin. Ay, ay, çok incidi. Gıcı olma. Tırnağım gıcı oldu. Oy. Oh. keçdi. Oy. Salam oğlum. Ata, mən e, yaxşıca düşündüm. Bir sözlə səni bağışlayıram. Doğrudan? Nədir ki? Əla hə, yoldu. Yəni yaxşı Yaxşı, e, e, belə səni məyus eləmək istəmirəm ata. Sadəcə əylənməyi sevirəm də. Sehirli gecədir. Yadımdadır, bacınla da bax elə bu cür oturmuşdu. Mənim bacım yoxdur axı. Ha, düzdür. Deməli o balaca qız sən idin. <laughs> Çox sağ ol ki, mən əzizlədin. Hə, hə, hə, hə, nə deyirsən? Barışdıq? Barışdıq, hmm. barışdıq. Əla, qulağa, səndən bir xahişim var. Bugün ambarda dostlarım toplaşacaq. Demirəm ki, bu o qədər də vacib görüşdü, amma el alındı ki, onlar üçün bir-iki dənə mahnı oxumağımı istədilər. Dərhal dedim ki, bu mümkün deyil. Amma onlar israr elədilər ki, oxumalısan. Dedim, atam mənə vəz eləməyəcək. Axı, bugün mən növbətçiyəm. Mən, yox, o yox, aydındır. E, odur ki, mən qayıst olmaq istəmirəm. Mənimdirsə deməli mənimdir. Nə deyirsən? Hmm. Otis. Otis. Həyatda çox şeyə nail olacağımı heç vaxt fikirləşməzdim. Xüsusilə də ağlıma gəlməzdi ki, nəyəsə cavabdeh olacam. Amma bir gün hər şey dəyişdi. Sən dünyaya gəldiyin gün. Həmişəki kimi çəmənə çıxmışdım. Orda balaca bir buzov gördüm. Tənha idi, titriyirdi. Sən soralar böyük problemə çevrildin. Deməli belə, səni evə gətirdim və Bilirəm bu qeyri-adi görünəcək, amma başımı qaldırıb gecə səmasına baxanda nəyə istəsən and içərəm ki, ulduzların necə rəqs elədiyini gördüm. Və həmin an başa düşdüm ki, mən burada olmalıyam, başqalarının qayğısına qalmalıyam. Bunu dərk eləməyə məhz sən mənə kömək elədin. Mən səni sevirəm, oğlum.'' Sən hələ də ambara getmək istəyirsən. Hə, çox istəyirəm, amma düzgün başa düşsən elə elə bomba sözlər deyirsən ki, mənsə mən Bizim zamanda bomba sözünü kim işlədir? Mən deyirəm. Mən fısqırıq bomba deyirəm, nədir ki? Zəngin söz ehtiyatım var. Yaxşı, get əylən. Sənə vəs eləyərəm. Çox sağ ol ata. Sən hamıdan yaxşısan. Otis. Hə? Ən güclü ol, yaxşı? Hə, hə, hə, hə, hə. Sən demişdin ki, güclü həm özünü müdafiə edə bilər, ən güclü isə körpü də tikər və s. Mən hər şeyi başımda toplayıram ata. Hə, hə, hə. Ha, görürsen eğlenirim. Hmm. fantastic lover. She call me Mr. Bombastic, tell me fantastic. Put me on me box, she says I'm Mr. Romantic, call me fantastic. touch me on me box, she says I'm Mr. Romantic. Ben geldi. Ha. Ne var ne yok, ne içilik? Ne var ne yok. <laughs> Benim ambarım bak bela. Waar is die in? Oh. Ele bil dahi bu gadı. Besti göre. Sırdaşma. Only song you will hear is the beating of my heart And we will mmm, and have some sweet pillow talk And bombastic, and fantastic It's the boom, boom, boom, boom. Budur, Glamurezlav, Bey Marmat Onu hamlıqla əzib keçə bilərik Ey bak, dırnaqlarını səniyə uzatma sen show değil sen. <laughs> ha, bu ne be? Sen karamalla bir yerde sen? Hmm, pis at değil, güzürü. Ne zillenmişsin Hint kuşu? Millet, kuş üzümü sosunu getirin. Birazdan Hint kuşunu getirecekler. Heç kim bilmir ki, nə vaxt öləcək. Səndən başqa, Şükran günündə. <laughs> bugün, bugün sizin için əla sürpriz hazırlamışam. Nəzər alın ki, bunu özünüz istədiniz. Qızlar məxsus olaraq sizin için bizim sevimli Otis ve onun dəstəsi. Gecədən səhərə qədər əylənirlər. <laughs> Görəsən bu fermer nə haqda düşünür? İndi dəqiq zəng eləyəcəm. Hamını rahat burax. Yox, nə vaxt və kimə zəng elədiyimi özüm bilərəm. Deyim niyə? Çünki bu rəqslərin nə ilə nəticələndiyini bilirəm. Mister Roxli oturmaq, dincəlmək, televizora baxmaq istəyir. Yaxşı, amma sən görəcəksən ki, mən haqlıyam. Mən baxaram. Hey millət, rahat olun. Pizza gətiriblər. Mən məşğul olaram. Bax ha, ehtiyatlı ol. Qapını mən açaram. Pizza, pizza, pizza, pizza. Oh, ee, eh, heh, çox sağ olun. Pulun qallığını verim. Yox, özündə saxla. Nə tədbirdir elə? Bu qədər pizza sifariş vermisiniz. Bizdə burada şənlik gecəsidir. Keçinin birinin bugün yubileyidir. Normal insanlar kimi qeyd eləyirik. Axı ah, onun da haqqı var. Ağlan, mən bayramları çox sevirəm. Onlar gəlin. Yox. Yaxşı, onda mən getdim. Hələlik. Ay ay ay ay ay ay ay ay ay. Ay. Ay, mənim sadəcə qolum çıxdı. Yəni qolum yox, protezim, bəli. İşə bir bax. Çox pis oldum, qardaş. Bəlkə yerini taxmağa kömək eləyim. Lazım deyil. Bu mənim inancıma ziddir. Mən köməksizlər dininin nümayəndəsiyəm. Mənə kömək lazım deyil. Oh, əla. Mənsə lüteranam. Bəs bunu neyniyim? Qoy səndə qalsın. Onsuz da çiklənib. Dağırdan? Əla oldu. Oğlan, qolum sındı. Yo, əla! Hə, bubli, bubli, bubli, bubli. Well, I won't back down. No, I won't back down. You can stand me up at the gates of hell, but I won't back down. Gonna stand my ground, won't be turned around. And I'll keep this world from dragging me down. Gonna stand. Sakit, sakit, sakit, sakit, sakit. Sakit akşamınız hayır hanımlar. Bu cür gezi ziyareti için özür isteyelim. Çünkü başka görüşüm vardı. <laughs> Aranızda altı toyu seçeceği kim gakkıldarsa daha çok aparacıyık. Oğlanlar seçin. Bugün siz buradan hiç kim aparmayacaksınız. Bize kim mani olacak? Hmm? <laughs> Belki sen bizi dayandırabileceksin. Anlaştık. Laleylerinle. Ha? <laughs> Yok. Bak o. Ee? Necisin sen? Sənə salam vermədiyim üçün bağışla, görmədim. Toyuğu buraxdıq. Əlbəttə, Ben, qoy sən istəyən kim olsun. Və sadəcə onlarla ürəyimizi açmaq istəyirdi. Axı biz anaş toyuqları çox sevirik. <laughs> sən məni yaxşı tanıyırsan, bilirsən ki, hamı mənə məftun olur. Vəziyyətin isə elə də yaxşı deyil, Ben. Görərik kim kimi. Biz sadəcə güclüyü sənsə çəkinlə. Oj, oh, yaxshi Father, Son, loved as one. yaxşı inək. Remember the breakwaters down by the waves. I first found my courage, knowing Daddy could save. I could hold back the tide. Ah, möhkəm ol dostum. with my dad by my side. Otis yavaş yavaş terpet. Yukarı, aşağı, yukarı. Oh! Yok, yok. Bak belə yukarı, aşağı. Oh! Deccal. Oh! <laughs> Ay seni Deccal. <laughs> Şimdi biz ne çalacağız? Kayıtlarda bizi kim koruyacak? Var ele birisi. Var. Ey sakit olun. Size mani olmuram. Gəlin iclası Yox, başlayaq. İclası kim aparacaq? Əsas məsələ budur. Əsas məsələ iclasın sədri kimin olacağıdır. Bundan vacib məsələ yoxdur. E, gəlin bu barədə danışaq. Kimsə onu aparmalıdır. Artıq ben yoxdur. Təklif eləyirəm iclasın sədri məni seçəsiz. İtdən də sən zarafat eləyirsən. Sakit hə? olun, mənə qulaq asın. İtlər diqqətlidir, sədaqətlidir və etibarlı müdafiəçilərdir. Və yalamağı çox sevirlər. Öz-özünü yalayan başçı istəmirəm. Mən, Elə, mən də bunu sevmirəm. Mən daha elə eləmirəm. Tərgitmişəm. Etiraf eləyirəm. Bir dəfə olub e, darıxmaqdan və Bir çarəsizlikdən. dəfə də ayaq yolundan içmisən. Ayaq yolundan içirsən. Ayaq Ayaq yolundan yolundan içirsən. içirsən. Bu masu doldurmamışdılar. Əslində söhbətdən yayınırıq. Duke, sənə olan hörmətimə baxmayaraq hesab eləyirəm ki, bəzi vərdişlərin sənə başçı olmağa maneçilik törədəcək. Hə? Məsələn. Nə olsun? Yox, mən sadəcə əylənirəm. Bu asıllığım var demək deyil. Hə, bəsdir. Top gətirirəm. Bu məni gözdən sala bilməz. Bunun... E, heç bir əhəmiyyəti mm, yoxdur. Heç bir. Yaxşı, yaxşı, yaxşı. Gəlin səs verək. Diqqət millət, səs veririk. Görək məni yeni başçı seçməyə kimin ağlı çatacaq. Kim əleyhinədir? Mən yaxşı görünürəm. Kulak asın millet. Ben hemşestirdi ki Mes Otis onun yerini tutsun. Bütün ayaklarımızla ses verip bomba kadar. Baştandı. Ha ha. Çatın beni, çatın beni. Hamınız bir yerde gedin. Midi. Kaçma azarsan. Anacan, olar dostum o çıkın yanına gideyim. Elbette güneşim kaç. Otik otik, Hey otik otik. ocik. <laughs> Bəsdir, Medi. İndi oyun oynamaq üçün münasib vaxt deyil. Neynirsən? Bəsdir, <laughs> bəsdir. Hey, hey, hey, hey, hey, eləməyin, eləməyin. Oh. Neyirsiniz? Nə baş verir orada? ha? <laughs> Hə? Oh. oh. Ey Otis, bura telli heyətidir. Əla da düzdür. <laughs> Topla düz başından ilişdirdilər. Şır içmeyi çok sevirəm. Aa, aa. Otis karara geldim ki seni birinci ben tebrik edeyim. Artık bizim başçımızsan. Ne? Yok yok yok Miles. Ben başçı değilim. Ben emir vermeyi istemirəm. Cavabdeh olmak istəmirəm. Ben başa düşürəm, ama seni ümumi səs vermə ilə seçdilər. boss. Amınız del olmuşsunuz. İndi gündüz vaktidir. Birazdan fermer gelecek. Bu bela olmaz. Olmaz. <laughs> Bəsdir gərək Ates. <laughs> Mən sənin zayıf yerini bilirəm. Vəhşi Mike, vəhşi Mike. Vəhşi Mike, vəhşi Mike, vəhşi Mike, vəhşi Mike. Mən səni heç xara bilməzsiniz. Bu mümkün deyil yerlerinize kaydın. Öz daimi yaşayış yerlerinize kaydın. Bu mümkün değil. Vəhşi Mike, vəhşi Mike, vəhşi Mike. Bu çok gülməlidir. Benim de vəhşi, ne de ev Mike'ı ı rəqs elətdirə bilməz. Vəhşi Mike. Nə görürsən? Hörmət göstər Matis. Vəhşi heyvan ehtirə. Mike, vəhşi Mike, vəhşi Mike. Getdi! kavga kimdi? Burada ne baş verir? Bilmiyorum ama əla olacak. O əsəblərə toxunur. Bir şey olsa onu atardım. Uzunkulak. Akı sen nece rekselediğini gördü. Şahitti. Sen onu öldürebilirdin. Nebzini hisseleyirəm. Dert. Ne kadar dert olar, ne kadar. Ne kadar dert olar. Dert. Susun, sakin olun, sakin olun. Başa düştünüz. Bizim ahırımız nece olacak ha? Nece olacak? Nedir? Başçımı sensen emir ver. Bu, bu tamam başka vəziyyətdir. Burada hansı strategiyanı işlətmək olar, hə? İmkan yoxdur. Nə deyirsiniz? E, necə, hə? Necə? Tezliklə fermerdən qurtulmaq lazımdır. Çox şey bilir. Onu buraxmaq olmaz. Öldürməli olacağıq. Hə, başqa yol yoxdur. Heç kim öldürməyəcəyik. Bizim fermer yaxşı oğlandı. Heyvanlara hörmət eləyir. Özü vegetariandı. Tanrı keçsin günahından. Ee, vegetarian kime deyirlər? Mənim cavabım var. Mən izah eləyərəm. O əti olanları yemir. Yox, yox, yox. Ət fobiyası olan. Ət fobiyası olan qaranlıqda yiyəndir. Onlar vampirlər də ay axmaq. Onlar pendir yeyirlər. Onlara nəinki pendir yemək olmaz. Heç süt məhsulları da yemirlər. Bəs pirog? Bəs pirog? Pirog da yemirlər. Mən, mənsə... mən südü çox sevirəm. Deməli, ət fobiyam olmayacaq. Mənsə bekon qoxusunu çox sevirəm. Uh. Belki besti. İnanmıram ki alternatifimiz olsun. Eh, ay seni görünə boyda şişəmələ gəldi. Məndən böyüdü. Yerinə qaytar. Ayılsa məni qoruyarsan. Hə. Gəlin, gəlin, gəlin. Yaxşı, deməli belə. Üç qat tullanış. Bir, iki, üç. Eh, qiymət verin. Kitabı ver. Charlotta'nın hörümçek toru. Deməli o ağacın altında oturub kitab oxuyurdu və birdən üstünə nəsə düşdü və Tapdım. Aa, yüngüldü. O başta şiş çıkarmaz. Merç gəlirəm ki, çıxardar. Bəsdi atma. Onu öldürme istiyorsan. Olar almadan ben götüreyim. Özür istenir. Ee, vaxta qədər onu təpiləyəcəksən. Bəs deyil, eləmə. Qulaq as, elə eləməliyik ki, yaddaşını itirsin. Mən hamımız üçün çalışıram. Yaxşı, gedək. Görürsüz, o sağdır. Mən vəziyyəti düzəltdim. Bu o qədər də çətin deyil. Məni başa düşürsən, boş şeydir. <sighs> Salam, salam, salam. Sizdə hər şey yaxşıdır? Deməli bu Otisin ağlına gəldi? Hə. Biz sanki müdafianın ikinci kattayız. Şüpheli nesil eşitse ya görse derhal otsa signal vereceğim. Ho ho ho. Öz məhsusi kukulguma işleyip hazırlamışam. Lazım bir məqamda yüksekten bağlayacağım. <coughs> Helal ise seninle nezaretçik. Bildin? Ha, başa düştüm. Ha. Her şey galyasındadır. Her taraf mutlu. Ben aç değilim, yok aç değilim. Hiç kimi hiç de istemiyorum. Seni de. Ne oldu? Ne? Ne? Ne? Ne? Her şey qaydasındadır. Həyəti dolaşıb yoxlayıram. Sonra da əylənmə ya. Ey ey ey ben kimi görürüm? Bizim yeni seçilmiş başçımız. Tebrikler. Ee orada ne baş verir? Ece dur ineği oyatma. He he. İneği yıktım. <laughs> Kulaklarımdan tüstü çıxır. Əlimə düşər o əçlaf. Hey, burada başçı mənəm, düzdür? Biz boş yerə danışmırıq ki, hə? Onların dərsini vermək lazımdır. Hə, onlara göstərməliyik. Yaxşı, ardımca. Gördün nə edəcəyik, yıxdım? <laughs> hə, olaydı. Yenə musiqi səsi eşidirəm. Sən eşidirsən? O fermer lap ağlını itirib. Biz zəng eləməliyik. Kimisə çağırmaq lazımdır. Nəyinsə iyi gəlir. Kəs səsini. Bu nə idi? Bəsdir, bəsdir. Gəl. Kişide inek var. Ah o ineği saklayın. Ona göre de kişide Yok, var. O pencerenin altındadır. Bizim evin penceresinin altında. Ölüm kimi dolaşır, kabus kimi. Yox, inəklər pəncərə altında gəzməyi xoşlamırlar. Onlar çəmən üstünlüyü verirlər, otluya biləcəkləri yerə. Üçüncü Nigel Randall, mənim ağlım başımdadır. Həblər orqanizmimdəki mikroelementlərin tarazlığını bərpa eləyib. Odur ki, məni dəli hesab eləmə. Ay, sən tamamilə ağlını itirmisən. Bundan sonra onu hardan tapacağıq? Bilmirəm, uçub gedib, gedib. Yavaş ehtiyatlı ol. Ay, sen tırnağımı ezdin. Biraz çekil. Deli olurum. Çok sevinirim. Sen beni çok heyrətlendirdin Otis. Aferin sana. Yaxşı, sen her şeyi yaxşı hatırlayırsan. Hatırlayır, hatırlayır. Hə, Her şeyi hatırlayın. İş esnasında. Ya da yadına salar. İş esnasında. Məni təfiyləyin. Bəlkə bu yolla yuxuda olmadığımı anlayaram. Otis bizi oğurluq maşında aparır. Ən ölümcül günahların ölümcülü, hə? Hə, bax. Ey, bat, bat. İçki götürmüsən? Bəs nə bilmişdin, hə? Göstər görüm. Bax da burdadır. Göstər. Bax. Göstər. Bax. Biz beləyik. Ən yaxşıları. <laughs> Bax odur. Xoşbəxt Aqra. Biz ora keçə bilmərik. Hə, elədir. Hə, elədir. Lap ağlamağım gəldi. Əzizim, xatırlayırsan? Sənə demişdim ki, sabah məktəbə getməlisən. Belə çox gəzmək olmaz. Gəzmək olmaz. Sabah məktəb var balaca. E, e, e, be. Yox, gəzəcəm. Nə qədər istəyirəm o qədər. İstədiyim qədər gəzib kef eləyəcəm. Çünki mən belə istəyirəm. Sən də rədd ol burdan ağlan. Pəş! Süddən köpmüşəm. Gəlin, gəlin, gəlin. Bax belə. Gəlib çatdıq. Başlayırıq. Bir, iki... Aa! Hokus pokus oğlan necədir ha? ha? Ee? Tez ol. Gel gel. Çardo. Bir de çemene gitmeyeceğim, bir de çemene gitmeyeceğim, bir de çemene gitmeyeceğim, ineğlere dokunmayacağım. Kıyva da içmeyeceksin. Peşelenk okuyun. Ahır ki hamsının dersini verdik. Ha! Onun suratını gördün. He. Bum. Bum. Bum. Bomba. Bomba. Sağlıq deyirəm. Yeni dünya qayda qanunun şərəfinə artıq sükan bizim əlimizdədir. Yeni qayda qanun xoşuma gəlir. Artıq heç kim bizə toxuna bilməz. Oy. Biz batdıq. Biz batdıq. Yandırdıq özümüzü. Yandıq. Saxlayın düşüm. Saxlayın düşüm. Maşını saxlayın. Saxlayın maşını. Necə bilək ki bizi kamera ilə çəkdirlər? Çək yolun kənarına. Niyə? Saxlamaq olmaz. Qoy üstünə. Düşünürüm ki, yeni yetmələr analarından icazəsiz maşında əylənməyə karar verirler. Onları biraz da sirkələyərik, sonra evlerine göndərərik. Uşaqlar da soyundurub axtarış apararıq. <laughs> Özlerine gələrlər. Bu məni çəkir. Onlarda kamera var. Yox! Yox patronudur. Ana! Muu! Onlardan qopa Maşınlar bizimkindən də elə deyil. Helikopter, helikopter! Bu bizim sonumuzdur! Haberlerin təcili buraxılışı ilə əlaqədar proqramımıza ara veririk. Yenə təqib. Dünya dəli olur. Uşaqlar Coca-Cola içib, çupa-çups yeyib hokka çıxarırlar. Ah, bu ki bizim maşındır. Sükan arkasında kimin olduğu bilinir. Ne? Tırnaklar? Bu inekti. Bizim maşını inekler kaçırıp... Ne? Heh, danışan Nora Biti'di. Nice yanın olsun. Televizorda benim maşınımı gösterirler ve diyesen onun içinde ineği oturup biraz evvel ise ineği penceremin altında görmüştüm. Ele bilirsen yeniden zenk vurmayacağım. Ela fıskırık. Onlar bizi tutacaklar. Namımızdan kalbasa düzeltecekler. Bu bizim sonumuzdu. Bizden hamburger şeyler. çevirecekler. Bizi öldürecekler. Çıkır karadan. kaçak kaçak. Tez tez tez tez. Çıkır karadan. İndolar kaçmaya çalıştılar ardımca. Tez ol ardımca. Kanunu pozanları görürüm. Uşaklar onlar meşeye daxil olurlar. Tez ol. Uşaklar süreti artıraq. Uşaqlar sürəti artıraq. Otis. Biri buğa kimi yekəpərdir. Sağa qaçın. Gəlin, gəlin. Məni qiymətləndirin. Mən çox qorxmazam. Sən qorxmazsan? Ay səni. Dırnağımın üstündən keçdim. Gedək, gedək. oldu. Salamat qal Otis. Sabah gecə eyni vaxtda, hə? Getdik. <laughs> Yaxşı uşaqlar, təsəvvür eləyə bilərdiniz ki, Ben belə hoqqa çıxarsın. Bu əla bir şey idi. Heç Super vaxt idi, hə? Zaman dəyişir. Çox xoşuma gəldi. Əyləndik. E, kulak as dostum. İzah elə görək biz niyə burada oturmuşuq? Çünki atam belə eləyərdi. Amma əgər sən istəyirsənsə, get əylən. Elə şey yoxdur. Axı biz dostuq. Mən hər yerdə səninlə. Gedə bilərsən, etiraz eləmirəm. Mən təklif elədim. Hələlik. Sənə nəsə gətirərəm. Tez qayıdacam. Hələlik. Ha? Ah. Ah, ha, yaxınlaş. Səni gözləyirəm sənə mane olmaram. Ə, yox, yox. Yəni hə, mən mən necə mane ola bilərsən? İki sözü birləşdirib deyə bilmirəm. <laughs> Ə, bir saniyə. Budur, mən mən gəl biz icazə ver. Mən özüm də otura bilərəm, narahat olma. Görürsən? <gasps> Dəhşətə bir bax. İlahi deyəsən başladı. Nə? <laughs> Səni qorxutdum. Əladır, çox sağ ol. Az qala saqqızı udacaqdım. Gözəldir, düzdür? Saqqız? <laughs> Bu gecə. Ah, gecə, hə, o da gözəldir. Atam ulduzlara baxmağı çox xoşlayırdı. O necə idi? Danış. Mənim atam? O qeyri-adi idi. Nəhəng və mehriban idi. Məzəli idi. Mən onun doğma oğlu deyildim. O məni tapmışdı və özü ilə aparmışdı. Heç vaxt bu haqda fikirləşməmişəm. Nə eləyirdisə mənim üçün eləyirdi. Ondan başqa heç kimim yox idi. Axırıncı dəfə onunla danışanda etiraf elədi ki, məni tapanda səmaya baxıb və görüb ki, ulduzlar mən darxıram. Bəs sən necəsən? Bəlkə xətrinə dəyər, mən həddimi aşıram, yəni sərhədə keçirəm və amma istəmirsənsə danışma. Problem yoxdur, danışma. Yaxşı. Bəs nədən başlayım? Mənim ərim var idi və biz yaxşı yaşayırdıq. Mənə elə gəlir ki, bu lap çoxdan olub. Həmin gün dəhşətli qasırğa başladı. Biz Besi ilə çəməndə otlayırdıq və yüksək təpəyə dırmaşmağa fürsət tapdıq. Evə qayıdandan sonra gördük ki, hamı həlak olub. Bilirsən nə var? Mən elə gəlir ki, bundan sonra bizdə hər şey yaxşı olacaq. Kanalı göstermestiysen Malatı. Aa, ah, sen benim olsan Otisen düzdü. Böyle çıkır ki burada başçı sensen. <laughs> Çok gülmelidir. <laughs> Sence benimle bacararsan ha? Otis, ben senden fikirleşirdin. Avokadoydun. Dostlarınla ambarda eğlenirdin. Eğer benimle birlikte olsaydın her şey başka cür olardı. Ama sen yok idin. Yaxşı, bundan sonra belə olacaq. Biz gələn kimi sən üzünü çevirirsən və başqa tərəfə baxırsan, vaxt aşırı olaraq heyvanlar yoxa çıxacaqlar. Nə etmək olar? Axı, e, bu təbii seçimdir. Bu bizim balaca sirrimiz olacaq. Oh, bir də ki, Benin oğulcağazı əgər birdən səndə lazımsız cəsarət tutması başlasa, biz seçim eləmədən hər şeyi aparacağıq. İndi isə ged evə. Fetoslarını sakitleştir. Seninle sabah akşam görüşeriz. Bak böyle. <sighs> Yuvarlaklaştırırım. Yuvarlığım benim. <laughs> Gitti. ben yaxşı iynə idi. Salam ata. Mən bir sözlə mən gəldim ki, ə, e, sən yaxşı ata idin. Çox yaxşı. Mən elə gəldi ki, bilmirəm o vaxt nə fikirləşirdim. Mən elə gəldi ki, səni əvəz eləyə bilərəm. Amma bu kayotlar Axı sən onlardan qorxmadın, savaşa qoşuldun və geri çəkilmədin. Sənə etiraf eləyəcəm. Mən çox qorxdum. Ah. Həmişə sənə deyirdim ki, mən sənin kimi deyiləm. Amma istəyirdim ki... İstəyirdim ki... Sənin kimi olum, bacarmadım ata. Mən gedirəm. Bağışda. Dyuk öhdəsindən əla gələcək və hər şey yaxşı olacaq. Da, da, da, dayan. Nə, nə, sən nə deyirsən? Sən bu mövzuda çox səs salma. Bunu şişirtmək istəmirəm. Sakitcə aradan çıxacağam. Hey, hamı bura gəlsin. Otis aradan çıxır. Nə? Necə? Necə yəni? Necə yəni? Nə deməkdir? Belə şey olur. Hara gedir? Otis, qulaq as. Axı biz Biz senden yoldaşık, dostuk, öyle değil. Yok Pip, her şey bitti. Ben gedirem. Burada ne var ki? Gedin işinizle meşgul olun. Dayan Otis. Biz sen ne desen onu ediyoruz. İşte ondadır ki, siz ben dediklərimi elememelisiniz. Sözlerime əməl eləməyinizi Ona istəmirəm. kulak asmayın. Bəsdir, ben dediyimi elədiniz. Sen değilsen ki eğer senin dediklerini elemesey onda kalacaksan. hı? Ölü arı. Aa, çok sağ ol. yenə sağdı. Duke, başçı sənsən. İtləri topla. Siz həyəti məndən yaxşı idarə eləyəcəksiniz. Yaxşı Otis, necə istəyirsən. Mənsə öz başıma olacam. Artıq burada yerim yoxdur. Sənə nə olub, Otis? Amma demə ki, heç nə. Ah, Dezi, çaşbaş qalmışam. Əgər sənə pisdirsə, mən kömək eləyərəm. Buna əminəm. Mənə nə olduğunu bilmək istəyirsən? Mən qorxağam, aydındır. Dünən gecə mən kayotları qova bilmədim. Mən heç nəyə lazım deyiləm. Onlar bugün qayıdacaqlar. Mənsə heç kimi qoruya bilməyəcəm. Həyatda hamı mənə inanır. Mənsə heç kimi müdafiə eləməyə qadir deyiləm. Oh. Ah. Otis, yaxşı başçı daha böyük, daha güclü olan deyil. Yaxşı başçı başqalarının qayğısına qalandı. Əla müşahidədir, Desi. Əladır. Bir də ki, mən Bessi üçün çox darıxacam. <laughs> Əgər fikirləşirsən ki, belə daha yaxşıdır, olsun. Səni başa düşürəm, Otis. Amma istəyirəm ki, bir şey biləsən. Getsən də sənə inanıram. Otis! Otis! Otis! Otis! Otis! Sakit ol Peg, özünə gəl. Nə baş verib? Ah, onlar, onlar apardılar. Gərək biz... Eh, eh, eh, tez ol, tez ol! Nə baş verib? Ah, ah, Otis ah. kayıtlar elə bil öz evlərinə gəldilər. Hananı, Etanı, onlardan başka 6-7 toyuq apardılar. Axı ah, əvvəllər onlar gündüzlər gəlmirdilər. Onlar bilirdilər ki, gündüz onları gözləməyəcəm. Məni aldattılar. Ne? Heç nə. Otis, onlar Medinə aparıblar. Hə? Oh. Bu kayıtlar çok güçlüdüler. Ne? Diyorum ki, Kayotlar güçlüdüler. Maraglıdı. Kayotlardan güçlü olan neyini yerdi? Sen bura göz kulaq olarsan, özümə şərəf bilərəm. Kaçacağım. Hey! Ben senden giderim. Yok Pip, sen burada kal. Tek başarmazsan dostum. Onlar seni öldürebilirler. bilərlər. Yəqin öz evimdə qonaq görmək necə də xoşdur. Çox sağ olun ki, səbirli oldunuz. Biz gecələr yeməyi xoşlayırıq. Siz qeyri-adi varlıqlarsınız. Mən toyuqları çox sevirəm. Ən çox da onların gözəl boğazlarını. Hı, sən pis, sən pis. Nə? Sən pissən. Pissən, pissən. Dağ da yemək istəyir. Dokunma ona. Bu benimdi. Onu iştahım açmak için hazırlayın. Düşüysen ben doğrudan da pissem. Cüceni bıraktık. Görürüm yine de lazımsız cesaret tutması keçirmişsən. Yaxşı, planımı senden bölüşmək istəyirəm. Əvvəlcə ben bu körpəni götüreceğim. Sonra ise sen özünü yerden yığana kadar o biri toyuqları azad eləyəcəm ve buradan aparacağım. Planını daha da öyrənmək istəyərdim. Öldürün onu. I know what's right. I got just one life in a world that keeps on pushing me around, but I'll stand my ground and I won't back down. Hey. Beste, beste, beste. Nədir? Qəhrəmana tamaşa eləyin. Elə bilirdin asanlıqla bura gələ bilərsən? İndi isə yerdə uzanıb dostlarını necə yeyəcəyimizə baxacaqsan. <laughs> Bir buna bakın. Güçlü hemşe özünü müdafi edebilir. En güçlü ise başkalarını da koruyar. <laughs> Senin de dersini vereceğim. Ben korku hissediyorum. Lanet olsun. Size dedim ki onlar hisseliyirler. Onlar onu hisseliyirler. Elbette. Menden iyi gelir. Özüm de boğulurum. Benim yarımda dayanan heç nə olmayacak. Yaxşı. Senin iştahlı kürəyini müdafiə eləyərəm. Yəni adi kürəyini. Hey! Bağışla dostum. Özü səpələndi. Heyecanlan oldu. <laughs> Bu senin ordundu. Məndə belə bir his var ki, bir-iki addım geri çəkilsən yaxşı olar. Hey, biz gəldik! Biz gəldik! Bam! Bam! Bip, bip, beni işe sal! tam Yaxşı, işə yaxşı. sal. Pis Sən, işə sən sal. güclüsən, sən pilisən. Lənətə gələsiz. Wow. Ow. Vay, hu, ha, ayo. Ah, Bilirsən sənə nə göstərir? İndi qulağına gireceğim. Kulağımda sıçan var. Kulağımda sıçan var. Ağzınızı gelsin. Gelin. Hücum! Hücum! O- oh, oh, Bağışlayın, icazı verin kömeğliyim. Sudan. Narahat olma. Sənin üçün xüsusi hədiyyəm var. Oh lan sümüreyim gelir. Tez ol, tez ol. Yox, dayan. Dadına görə əsl toyuqdur. Gəlin bura, tüklü dörd ayaqlı toyuqlar. Gəlin bura, qaçmayın, dayanın. Hey, biraz yavaş ol dostum. Olmadı ki. Otis! Arkaya bak! Otis! Otis! Otis! Otis! Ehtiyatlı ol! Arkaya bak! Otis! Otis! Otis! Otis! Otis! Məni xatırlayırsan? Mən Benin oğulcuğazıyam. yolu unut. Yaxşı. Bip. Bax, burada mən təmirlə oynayırdım. Hə, əla, əla. Gəlməz də. Hə, əla, super. Aferin sənə, aferin. Sonra da ona dedim ki, seni tahtayla vuracağım. Hə, yadımdadır. Yaman gece oldu. Kayıtların dersini verdik. Pek banladı. Eve qayıdandan sonra ise. Hayatımızın yeni sakini ortalıqda qaçacaq. Dezi qorxudan doğmaya başlayıp. Dezi? Dezi? Təəccübləndin dostum. Başqa nəsə gözləyirdin? Fikirləşirdin ki, o gündən günə şişəcək? O yaxşıdır. Tez, tez qaçaq. Ama piyada getsək çata ah. bilməyəcəyik. <laughs> Əminəm hər şey yaxşı olacaq Otis. Miles, ben Dezi'nin yanında olmalıyam. Çalışın yadınızda saxlayasız. Əgər məni bura dəvət eləmisinizsə, deməli gözünüzü məndən çəkməməlisiniz, başqalarına baxmayın. Gəlib hardan aparacaqlarını zəng eləyib xəbər verərik. Baykerler sikem arkasındadır. Necesiz? Duke, işler necə? Otis, get, vaxtı, buna əminəm, get. Hə, hə, vaxtı, hə, vaxtı. Uh. Siz çok narahat oldum. Ya narahat olurdun? Vaziyet nezaret altındaydı. Her şey yaxşıdır. Ben buradayım. Ben de buradayım azizim. Hey, rəfiqəm, Artık vaxtı. İndi dərinə nəfəs al. kesen ağrıları var. Oh, çok ince müşahedede profesör. Bire kök olduğum için üzr istəyirəm. Niye hiç ne baş vermir? Uşaqlar, hər şey yaxşı olacaq, düzdür? Birdən buzovgar yolda ilişib kaldı. Ne? O da oradan ilişip kalabilir. Onda bizim bir yarım ineğimiz olacak. Ben bir yarım inek demedim. Ah öyle indi böyle dedi. Hey yok. Meğer ben bir yarım inek dedim. Ben bu söhbette yokum. Ora bakın. Nece de güzel körpedi. Getir. Möcüzədir. Adını fikirləşmisən? Mən istiyerdim, İstəyərdim ki ben olsun. Ah. Aa! Bence bu evladı. Salam ben. sen nece de güzelsen. Ha? Gıdığın gelir. <laughs> Benden salamlaştı. Ha, adımla. Otis, biz hər şeyi müzakirə elədik. Sənin başqa planların var, başa düşürük. Sən elədiklərinə görə çox minnətdarıq və biz, biz soruşmaq istəyərdik ki, necə deyim, bəlkə sən, bəlkə bizlə qalasan. Heç olmasa biraz. <laughs> Sizə belə deyəcəm. Nə qədər ki nəfəsim gəlir, bu ərazidə yaşayanlara heç kim toxuna bilməz. Heç kim. Hə! Bax belə dostum. Afərin dostum. Mən Nora Bidiyəm. Xüsusi əhəmiyyətə malikəm. Özümü də buna müvafiq qəbul eləməliyəm. Ah, o, oh, bu nədir belə? Yoxsa kondisioneri unutmuşam.